Sljedeća osobina ashaba bila je strah od Allaha Đelešanuhu u početku i na kraju. Šta znači u početku? Znači u početku svoje spoznaje Allaha Đelešanuhu, spoznaje Islama i prihvatanje Islama, a na kraju na kraju su strahovali od Allaha Đelešanuhu zato što su učeći Kur'an slušajući hadis od poslanika sa svim shvatali kolika je Allahova veličina. I onda se u njima budi osjećaj straha, ali iz poštovanja i znanja o veličini uzvišenog stvoritelja. A i strahovali su kako će preseliti sa ovoga svijeta. Da li na hajru ili na nečemu drugom. Kaže Allah šanu, valimen hafe makama rabbihi džennetan. A onaj ko bude strahovao zbog stajanja pred svojim gospodarom, što će doći pred Allaha Đelešanu, što će svaku tajnu morat iznijeti i zaista se srcem i očima svojim uvjeriti da Allahu Đelešanu nije nepoznata ni najmanja trunčica iz njegovog života i što će doći pred Allaha Đelešanu bez ikakve zaštite. I znači da je nemoćan, da ne može ni sam sebi pomoći, ne može slagat, ne može sakrat, ruka će govorit, noga će govorit, spolni organ će govorit, sve će moći govorit. Karo entakan Allah ili entaka kulleši. I dijelovi tijela će reći Allah nam je dao moć da govorimo kao što je dao moć svemu. Da govori na sudnjem danu. Na sudnjem danu će zemlja govoriti. Taj, taj tvoj rob prošao je tu klanjao je na tom mjestu i zbog toga ulema kaže mu stehab je lijepo je da čovjek kad god dođe na neko mjesto klanja dva rekata na fil. Kratka. Jer to mjesto na kojem je bio svjedočit će da je klanjao dva rekata na fil. Da je bio i bade to Zato jedan alim koji je živio s prva 20. vijeka i prvoj polovini 20. vijeka, Šankiti, ovaj, Dolazeći iz Mauritanije u Saudijsku Arabiju na hađ, vozio se brodom. I naravno klanio je na brodu, znači na vodi. Na kopnu je klanio i tako. I onda jednom prilikom univerzitet u Medini ih je poslao preko raspusta u neku zemlju da drže kurseve i to, to je bilo uobičajeno. I onda je klanio u avionu. Kad je završio namaz, okreni se i kaže čudim se u Lemi koja zabranjuje namaz u avionu jer ima mesela da se može u zraku klanjati ili ne. Ovaj, kaže ja sam veoma zahvalan Allahu Đelešanu što mi je omogućio za života da mu robujem i u zraku. Znači robovo je na vodi, na kopnu i u zraku. Znači svako mjesto iskoristi jer će i to mjesto svjedočiti da je bio. Imaće dvije bašće, kaže Allah Đelešanu, dva dženeta. Dobro. Vahafu, vahafuni in kuntu mu'minin, kaže Đelešanu, a samo se mene bojite ako ste pravi vjernici. Znači ovdje mi vidimo danas ljude strahuju od recesije. Strahuju od ovoga. Strahuju od onoga. Praktično su u strahu od svega, samo ne strahuju od onoga od koga trebaju. I zato naša ulema, kaže Ibn Taymije, govori u knjigama Akaida, da je pravilo Allah dao na ovom svijetu, da ko bude strahovo od njega, svi će drugi od njega strahovati. Sva stvorenja. A ko bude strahovo od drugih, a ne od Allaha, bojaće se svega. Znači, to je jedan od Allahovih zakona na ovom svijetu, koje je postavio. Ko se bude Allaha Đelešanu bojao, od njega će se bojati sva druga stvarenja. I zato imaš ljudi iz koji su Allahu blizu, recimo nekad džini koji, kojima seri tako dalje. Ne mogu podnijeti njihovu blizinu uopšte. Tresu se kad se spomene ime tih ljudi. Imam Mahmed je znao, sam pošalje svoje sandale na kojim ima njegov miris, jer džini imaju jako razvijeno čulo mirisa, poput psa, i jači još. Pošalje sandale da džin može osjetiti miris imama Ahmeda i poruči, ako ne izađeš, doći ti Ahmed. Izlazi momentalno. Jer onda kažu, nama je naređeno da se pokoravamo imamo Ahmedu. To je džinima. I to je uvijek tako. Ne treba u to sumnjati nimalo. Znači, ko bude od Allaha Đelešanu strahovao i njega se bojao, drugi će ima strah od njega. A ko bude bojao, ne bude se bojao Allaha Đelešanu, strahovat će od svega. Strahovat će od gladi, strahovat će od ovoga, strahovat će od sve sinke. Kaže poslanik sa sve, men hafe adleđu. ومن أدلج بلغ المنزل ألا إن سلعة الله غالية ألا إن سلعة الله الجنة Ko zaista strahuje, kreni rano, kaže poslani se. Objasnit ćemo hadis. Ako kreni rano, stignit će na vrijeme. Zaista je Allahova roba skupa, zaista je Allahova roba džennet. Hadis bilježi imam Tirmizi, kaže da je Hasan hakim u Sedraku, kaže i on da je vjerodostojan, Zehebi i Albani kažu da jest vjerodostojan. Šta to znači? Hoće poslanik sa Selem da kaže ko zaista od Allaha strahuje, on radi dobra djela. Na vrijeme. A ne da kaže bit će sve, nastavlja sa grijesima, a uzda se o Allahovu milost. To se dvoje ne može spojiti nego ko zaista, ko, ko se zaista boji Allaha Đelešanu, ko zaista voli Allaha Đelešanu, ko se nada Allahovoj milosti, on će krenuti rano, ko što poznan se nam kaže. Ovdje predstavlja znači ta, ta, to, ta, to da čovjek radi dobra djela, kao recimo odlazak na neko mjesto. Pa kaže, ko hoće da stigne na neko mjesto, krenut će rano. Ako krene rano, on će stići na vrijeme na to mjesto. Znači, zaista strahuješ od džehennema. Zaista želiš džennet, uradit će što treba. Neće se ostati na priči. Znači, ne može čovjek ovaj, reći da strahuje od džehennem, može u stvari reći, ali nije to ispravno, a neće da klanja. Neće da posti. Pa teško mu je doći na drs, recimo. Morate imati u vidu jednu stvar. Kada je u pitanju slušanje znanja, traženje znanja i sl. Postoje vazovi i postoje drsovi. Vazovi nisu dovoljni. Vazovi su u traženju znanja ko su u hrani. Treba da ih tu hranu učini ukusno. Ali ako se preso, ne može čovjek živjeti na soli. Tako ne može i vjernik održavati imam na, imam na vazovima sam. Mora se znati. Zato ima slučajeva, čak i u arapskom svijetu, ljudi stalno su na nekim dersovima, na vazovima i slično, a ne znaju da je zakljetva nečim drugim mimo Allah Đelešanu širk. Ne znaju da su zapisi širk, odnosno ako su kuranski zabranjeni. Pa neka čak i gore slučajeve u nekim zemljama imamo da ljudi praktično su na halkama Kur'ana, na ovom, ali ne idu na, na halke znanja, ilma, dersa, da nauče šta im je vjera. Bez tog dvoga ne može. Vaz je potreban, na vas treba ići, ali on nije dovoljan. To je isto kao da čovjek hrani tijelo, tijelo solju. Jedi samo sol. Jel može to tako ili ne može? Ne može se ni duša hraniti samo vasom. Zasiti se, a nema prave koristi. Znači, vas treba, vas je potreban, ali mora uporedo s tim da se uči islamsko znanje. Šta ti je akaj, da znaš tevhid, da znaš širk šta je, da znaš kako obaviti namaz kako treba, da znaš se ovaj, okupat kako treba, da znaš uzeti abdes kako treba i tako dalje. Vjerujte mi, ima puno ljudi koji su već u vjeri desetak, pa i petnest, pa i duže godina, ne znaju se abdestiti kako treba. I možda im abdest nije ispravan, možda im namaz nije do sad bio ispravan, jer poslanik sallallahu alaihi sallam kad je vidio čovjeka koji je prebrzo klanio, nije ispunjavao ruknove, rekao mu je, vrati se i klanjaj, ti nisi klanio. Znači, poništio mu je namaz potpuno. Imam Munziri bilježi u svom djelu Etergiva Terhib da je <clears throat> Abdullah ibn Mesud isto tako, kad je došao u Kufutek, vidio starog čovjeka, osjedio i kad je završio čovjek namaz, on mu priđe i kaže tako, kaže koliko dugo ti klanjaš tako? Spomene neku, ne znam, niz godina. Kaže, slušaj, toliko i toliko godina ti računaj da nisi klanjao. Zato što nije ispunjavao ruknove. A nije znao ovaj čovjek koji je, posla, koga je poslanik sa srnom vratio, on kaže Ja Rasulallah, lauk sinu gajra. Ja ne znam drugačije klanje. Pa ga je poslanik naučio. Što znači da mu je poslanik sallallahu alaihi sallam poništio namaz, iako on nije znao, ali nije imao opravdanje za to neznanje. I danas ovdje u Bosni zaista ljudi nemaju opravdanja za neznanje o širku, o tevhidu, o namazu, o zakatu i osnovnim stvarima. Može ne znati neki propis iz međuljudskih odnosa, jer se o tome zaista ne govori, a rijetko se i piše i tako dalje, iako i to Allah Đelešanu zna. Ali o tim nekim osnovnim stvarima, o čistoći, o ibadetu, o tim, to nema pravdanja za to. To može biti samo veliki nemar, veliki nehad prema, i da je sve čovjeku preče od njegove vjere. Zato, ko zaista misli na Allaha Đelešanu, strahuje od Allaha Đelešanu, on će te stvari ispraviti. Pričao sam vam o čovjeku koji je na džumi prvi put čuo da se treba prati posle male nužde. U nas na, ljudi, inače, ovi stariji ljudi koji su nisu učili, ne peru se posle male nužde. Jednostavno to tako, ono, uobičajeno. I kaže čovjek, posle džume je došao, Kaže, ja 50 godina ne propuštam džumu. Ali prvi put čujem da se posli male nužde treba prati. Znači, prvi put. Prema tome, treba se uozbiljiti. Jer štete je da čovjek propusti te dane, ovaj, da mu prolaze, pogotovo dane u mladosti, da obavlja i badete, a da ne saznaje u svojoj vjeri, da ih ne ispravlja i da im sklađuje na kraj krajeva sa sunnetom poslanika, sallallahu alaihi wa sallam.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 Kada čovjek zaista odluči da ostavi grijehe, Allah mu pošalje pomoći sa svih strana. A dvije su vrste pomoći od Allaha Želešanu najbitnije. Prva je materijalna obskrba da ga učini neovisnim kad napusti neki grih. Recimo, mnogi ljudi imaju problema, radi na mjestima, radi na mjestima na kojim ima alkohola, toče alkohol i tako dalje. Kažu kako ćemo ovo, ono. Znači, da zaista odluči da ostavi to što je Allah Želešanu zabranio, Allah bi im nadomestio to možda i bolje i više. Jer obskrba je Allahovim rukama. I druga vrsta pomoći, koja je važnija od te materijalne, a to je da Allah Đelešanu otvori čovjeku nove imanske vidike. Pa on ojača svoju vjeru ili sa novim prijateljima, nađe neke nove halke znanja, otvori mu vidike, otvori mu želju za učenjem, čitanjem novih knjiga što nije imao ranije. To sve pomoć od Allaha Đalešanu u njegovom robu da ispliva iz tih grijeha i da krene pravim putem. Jer kako kaže Ulema, Allah Đelešanu svoga roba, kad tek stane na njegov put, održava imanom kao čovjek kad ima malo dijete, pa ono tek ono lila se na nogama nestabilno dok čovjek ne stasa u iman, dok ne postane jaki, e onda Allah Đelešanu čovjeku šalje iskušenja, belaje, gdje ga čisti i prečišćava, a i ojačava ujedno zajedno s tim. Omin alameti se vadil kalb terath. I nastavlja šeheh dalje i kaže, a tri su znaka da je srce čovjeka potamnilo i pocrnilo. Prvo je da osjeća da nema snage da se izvuče iz grijeha u koji je zapao. Drugo je da osjeća da nije u stanju da radi i badite na file. I treća je da mu više ni dersovi ni vazovi ne koriste. Kaže Hasan al-Basri, siguran znak da je čovjek duboko u grijesima je da nema želje da posti danju i da, klan, i da klanja noću. Znači, nema želje za postom i nema želje za noćnim namazom. Kažu Ulema, želja za postom i želja za noćnim namazom može čovjeku nedostajati zbog dva razloga. Prvi je ovaj koji spominje Hasan al-Basri. Znači da je čovjek u nekom grijehu ili u nekim grijesima i onda jednostavno ti grijesi narušavaju njegov iman i on nema snage za te ibadete. Dobrovoljno. Često nekad i farzove propušta i slično. Drugi razlog je što je čovjek u početnom stadiju imana. Znači, početak imana i onda naravno duša nije navikla na ibadet. Isto ko tijelo. Ulema to poredi sa hranom. Znači, nečije tijelo nije naviklo na paradajz. Recimo, imam tetku, ona nikad paradajz u životu nije stavila u usta. Ne može ga vidjeti. Drugi ne može papriku. Treći ne može meso, ovako ili onako i tako dalje. Tijelo nije naviklo. Ali, ako bi taj nekog tu hranu ne voli, jeo je jedno, pa jeo dva put, jeo tri put, vidio bi da se tijelo naviklo kroz neki period. Isto i sa dušom. Duša ima svoje nekakve prohtjeve, I onda ona nije navikla recimo na zikr, na namaz, na post. I šta se onda dešava? Ako čovjek uskrati, uskrati to recimo ono što duša voli od muzike, žena i ne znam nija šta, onda želi da ju da namaz, post i to, ona se opire u početku. Međutim, vidi da ako nastavi to da navikava dušu na to, onda će vidjeti kroz neko vrijeme, prije ili kasnije, kako će to dati rezultate. I kako će se duša naviknuti, čak što više ona ima prirodnu sklonost, Allah je tako stvorio da voli te stvari. I zato učenjaci kada govore o tome kažu duša čovjeka je poput malog djeteta. Ako bi ga majka nastavila dojiti, dojilo bi djete do 20. godine, ne bi prestajalo. Ali kad ga žena odbije jednom, ono bude dva, tri dana, znaš, sedam dana, posle toga dijete neće uopšte to. I da mu daje neće. Tako i sa dušom. Ima ona neke svoje stvari koje voli, recimo, ne znam, ali ti navikneš i na namaz, navikneš i na post, I onda uz Allahu pomoć to će njoj postati draži od bilo čega na ovom svijetu. Samo treba vremena i upornosti i imati još jednu na umu. Čuvati je od grijeha. To je jako bitno. Da čovjek navikne sebe na, na ibadet određeni, mora čuvati dušu, mora čuvati iman od grijeha. Zašto? Nema bezgrešnog čovjeka, nemojte pogrešno me shvatiti ali se radi o jednoj opasnoj vrsti grijeha koja se često nalazi u našim kućama. Na primjer, da čovjek ima putem interneta ili putem ovoga da gleda pornografiju, recimo. To mi su mladi ljudi skloni. I to je prirodno u njihovim, to, to je normalno u tom stadiju. Međutim, ako čovjek to uradi jednom, pa se pokaje dva put, pa se pokaje, nije problem. Ali je problem nastaje kad? Kad? kad se ne mogne istrgnuti iz toga. Kad stalno pođe, to se zovu ti grijesi, konstantni tajni grijesi, koje je poslanik sallallahu alaihi vseleme spomenuo u hadisu, koji bilježi Ibn Mađe, u kome stoji da će čovjek doći na sudnjem danu sa dijelima velikim poput brda, poput planina. Pa će to sve biti porušeno, poništeno. Pa pita je sahabi Allahov poslanče, zašto? Kaže, zato što kad je ostajao sam, narušavao je Allahove granice. Znači, kaže, volema imao je neki taj grijeh, stalni, konstantni, koji je činio, koji je narušavao taj njegov odgoj. Na ovom mislim, toga se treba jako čuvati. Znači, čovjek pogreši jednom, pokaje se, pogreši drugi put, pokaje se, nije problem. Nije problem ali da stalno upada jedno te isto, da mu se vuče i da prestane se i kajat više, to će se odraziti na njegovom navikavanju, na ibadet. I neće imati ni želje za ibadetom, sve manje će imati, pa čak će doći pitanje i farzove i slično. To su ta dva razloga. Kaže jedan učenjak, kada u ibadetu ne bi bilo ništa drugo osim ljepote i bijelila na licu svjetla, ljubavi koju Allah dadne u srca drugih ljudi. Pa zavole čovjeka. Tjelesne snage, jer i bade donosi snagu čovjeku tjelesno. Također sigurnosti od kazne, to bi bilo čovjeku dovoljno da ostavi grijeh i da se bavi. Znači da je samo to, a gdje je Allahovo zadovoljstvo, gdje je džennet, gdje se ostalo. A da u grijehu kad bi u grijehu samo bila tama na licu, mržnja u srcu ljudi, a da nisu ni svjesni, proklinjanje na njihovim jezicima, e, neprihvatanje svjedočenja, strah od kazne, bilo bi čovjeku dovoljno da ostavi se tih grijeha. Kaže uzvišen na šanu, inna medina kalu rabbu na matu mestakam. Oni koji kažu naš gospodar je Allah, zatim krenu pravim putem, spuštaju se meleci kad umiru i govore im nemojte strahovati i nemojte tugovati. Kaže jedan komentator u Fesir, ove riječi meleci će uputiti samo onima koji na ovome svijetu od Allaha budu dugo strahovali i dugo tugovali zbog grijeha koje počinemo. A onoga, onoga ko ne bude strahovao do smrti i ne bude tugovao zbog griha do smrti, on će strahovati i tugovati kad bude umirao i posle smrti. Znači, hoće da kaže čovjek mora imati taj udio u strahu i tugi za svoja djela na ovome svijetu.